La plei bona agio por lerni Esperanton. La acquirado de lingvo ce homo iam comencigas en la unua vivo iaro. La lingvo de bebo estas ancora o tre simpla, CAI nur en la agio de infan varteio, la infano lernas paroli completa in frasoin. Gistiam la infano lernas cefe la sonoin, cae la melodion de la lingvo, cium lage patroi au aliae parenzoi parolas. Oni povas diri, cae tiu unua faso estas la faso de la vocaloi. En la infan varteia agio, la infano tiam lernas bone prononci cae distingi la consonantoin. Exemple, ciù consonanto estas vocia au sen vocia tio ocasas quasau automate per audado cae parolado. Sed la gepatroi au la educantinoi en la infan varteio povas acceli la disvolvon de la parol capablo, attentigante cae correctante la infanon ce la parolado. Montrigias, che estas infanoi, kiwi rapide lernas bone paroli cae esprimisin dum aliae besonas plida tempo. Plei ofte la knabinoi estes en tio pli bonai ol la knaboi. Por infanai programoi en televido cae interreto, jau ludas gravan rolon en la disvolvado de la parol capablo de infano. Existas suffice alt nivelai educai programoi, sed ancau multegai animaziai filmoi en kiwi la nivelo de parolado estas tre malalta. Estas ke patroi, kiwi permesas al siai infanoi specti nur suffice valora in programoin, dum aliaige patroi ne controlas kion la infanoi spectas. Ce tiwi infanoi, la parol capablo disvolvigas pli mal rapide. Quelcae tre ambiciaige patroi desiras che iliai infanoi comensu lerni la anglan, porche la infano capablu pli bone paroligin. Por atingi tion, necessus de nasca parolantino de la angla, char nur de nasca instruistino povas transtoni la lingvon sen la fono de la che patra lingvo de la infano. En tio, ja esperanto ofertas avantagion, gin povas bone instrui parolantino e la propra lando. Sed ja nenur gravas favora lerno situazio, sed ancau la applico de la lingvo exter la class chambro. En ple multae casoi infano ciu lernas esperanton en infan varteia agio, au ancau poste en baslerneio, esperanto ne estas parolata en la familio, au inter sam agiae ge camaradoi. Tiel, la infano ne povas socie interrilati per esperanto. Tio shangigas nur ciam la infano farigas iunulo, do ecte la agio de dec quar gis dexes iaroi, do post la puberezzo. Tiu agio estas vivo faso, en ciu firmigas ideologiae convincoi cae la volo por la lernado de Esperanto ja postulas iun convincon, nome, che tiu lingvo estas aparte bone tauga por interrilati cun homoi en la tuta mondo, por sam raite, cae sam nivele, cun labori, por pli bona mondo. Do tiu agio sur voie al plen crescezzo, estas plei tauga por lerni esperanton. Esperanto lau sia strukturo ja ne postulas pli fruan lernadon. Gia logicetso aliflanke faciligas la lernadon por homoi, ciui jam atingis suficia altan gradon de abstracta pensado. Cai en la hodiaua lingua situatio, Esperanto ja ne anstataus la anglan, sed gi estas croma lingvo, ciu donas pli altan nivelon de clarezzo, simile alla studado della latina lingua. Mi mem comencis lerni esperanton en la agio de dec quin jaroi, mem stude, cae por audi la lingvon, mi ciu semaine auscultis la quin minutan esperanto el sendon en Austra en landa radio. En la agio de dec hoc jaroi, mi visitis esperanto exposizion en la stazidomo de Linz cio instigis min aceti perfectigan lerno libron. Ciam mi ciel decnau jarulo soldat servis, mi havis suffice da tempo por trastudi tiun curson. Fine, post la soldat servo mi extudis en Vieno, cae mi aligis alla Viena gruppo de Austria Esperanto Movado, cae fine de la iaro 1969 mi parto prenis mian unuan internazian seminarion en Germanio, kie mi rencontis inter alie la tiaman presidenton de UEA, professoron Ivo Lapenna. En 1970 ocasis tiam la UK en Vieno, cae la IO en Graz, en ciui mi ancao partoprenis. Mi estis tiam dudec unu jara do lau mi, mi lernis esperanton en la plei bona agio.